Το μαγικό μείγμα παρουσιάζει τα καλύτερα του 2022 σύμφωνα με τους συντάκτες του βρετανικού περιοδικού The Wire. Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος, οι επιλογές του Wire είναι παντελώς μη συμβατικές και ελάχιστη σχέση έχουν με οποιοδήποτε άλλου εντύπου. Ξεκινάμε την αντίστροφη μέτρηση από το 15 γιατί έχουμε και πολλές επιμέρους κατηγορίες για το δεύτερο μέρος. Πρώτη επιλογή από τη θέση 15 ο Αμερικανός από τη Βιρτζίνια primitive κιθαρίστας Daniel Beckman και το άλμπουμ Almanac Behind. Στο δίσκο αυτό ο Daniel Backman χρησιμοποίησε field recordings ανάμεσα σε instrumental folk αυτοσχεδιασμούς με την κιθάρα σε ένα concept για την κλιματική αλλαγή, την κατάσταση του πλανήτη με τους εγκλεισμούς και τις ανησυχίες για το μέλλον. Υπαινιγμοί από αυτά βρίσκονται στους τίτλους των συνθέσεων όπως «Βαρομετρικό χαμηλό», σε παρένθεση το σήμα χάθηκε, Κατακλυσμός, blackout, άγρια πυρκαγιά, σε παρένθεση καπνός πάνω από παλιά κουρέλια. Σκέψου πριν αναπνεύσεις και άλλα τέτοια. Ακούμε το ξημέρωμα, εντός παρενθέσεως, στην ανυπόφορη σιωπή. Daniel Bachman, Daybreak in the Awful Silence από το album Almanac Behind. Το νούμερο 15 του Wire στην αντίστροφη μέτρηση. Καλησπέρα από το Σπυροχητήρι, εδώ ως τις 6 όπως και κάθε Τετάρτη από την Earth Κέρκυρας. Στο νούμερο 14 τώρα έχουμε κάτι απίθανο την μπάντα του Σαν Ρα, της οποίας μετά τον θάνατο του Σαν Ρα από το 1993 ηγείται ο σαξοφωνίστας της Free Jazz Marshall Allen που ουδής περιμένει να ξανακάνουν δίσκο η Sandra Orchestra με δεδομένη την ηλικία του Άλεν, όμως ύστερα από 20 χρόνια απουσίας στη δισκογραφία επανήλθαν το 2020 με τον Άλεν στα 96 του χρόνια και πάλι όλοι πίστευαν ότι εκείνο ήταν το κύκνιο άσμα του. Αλλά το 2022 η Sun Ra Orchestra ξανά ηχογράφησε και πάλι με ηγέτη τον 98χρονο πλέον Marshall Allen. Τον ακούμε να παίζει σαξόφωνο στο Wish Upon a Star. Sun Orchestra Wish Upon a Star από το album Living Sky ήταν στο 14 ο 98χρονος σαξοφωνίστας free jazz Marshall Allen που άφησε στο πόδι του ο Σαν Ρα μετά τον θάνατό του να οδηγεί την Σαν Ρα Orchestra και προχωράμε αντίστροφα στο 13 θα το παραλείψουμε όμως αυτό γιατί το ακούσαμε στις υψηλότερες βαθμολογίες. Ήταν η Aldous Harding και το Warm Chris, το τέταρτο άλμπουμ της Νεοζηλανδής τραγουδοποιού. Άρα συνεχίζουμε με το 12 με ένα αφροαμερικανικό hardcore συγκρότημα της Epitaph. Παραδοσιακά η Epitaph έχει μια ερωτική σχέση με το punk. Τους Soul Glow. Κατά την ανασκόπηση του Wire, ένα punk group υψηλού αριθμού οκτανίων σε ταχύτητες παραμόρφωσης από τα σκληρότερα όπως λέει του 2022. Ο τίτλος του δίσκου «Προβλήματα της διασποράς» λέει μάλλον πολλά για τη θεματική όσον αφορά τη μαύρη κοινότητα. το άλμπουμ ακούμε το «Jump or Get Jumped by the Future». It took two years to the last 10 years last year I hear touch walking through which was my Jump or Get Jumped by the Future από το άλμπουμ Diaspora Problems. Πίδα διαφορετικά θα σε υπερπηδήσει το μέλλον, λένε οι Soul Glow. Και ο επόμενος δίσκος στις θέσεις 11 είναι ο πλέον δισεύρετος της σημερινής λίστας, γι' αυτό μην ψάχνετε άδικα να τον βρείτε δωρεάν. Δεν υπάρχουν καν δείγματα στο YouTube ή στο SoulSeek, θα πρέπει να τον παραγγείλετε από το Bandcamp Τουλάχιστον αυτά μέχρι στιγμή, τη στιγμή που ηχογραφείται η εκπομπή. Πρόκειται για ένα άλμπουμ που δημιουργήθηκε από μια ομάδα καλλιτεχνών που διερευνούν τη φύση της ευθραυστότητας του ήχου, fragility of sound, και ανέθεσαν σε διάφορους συνθέτες να δημιουργήσουν συνθέσεις με αυτό στο νου τους, δηλαδή το πώς εννοούν αυτοί το στοιχείο του εύθραυστου στον ήχο με τη βοήθεια της συνθέτηδας Pia Palme που έχει την επιμέλεια εδώ και είχε την ιδέα για το δίσκο και ενός αυστριακού συνόλου τον Σάφελντ που εκτέλεσε τις συνθέσεις. Η διάρκεια του δίσκου που υπάρχει μόνο σε ψηφιακή μορφή για download είναι 140 λεπτά, η μικρότερη 8 λεπτά, η μεγαλύτερη 30. Αναγκαστικά διαλέγουμε τη συντομότερη για να μας βγει ο χρόνος. Oh. Από τη συλλογή Fragility of Sounds ακούσαμε τη σύνθεση της Pia Palme Eins and Doppelt και περνάμε στην τελική δεκάδα του Wire. Στο 10 συναντάμε έναν συνθέτη ηλεκτρονικής μουσικής που συμπλήρωσε μισό αιώνα πειραματισμού με ήχους τους οποίους τώρα δημιουργεί κυρίως με ένα λάπτοπ. Αμερικανός 69 ετών σήμερα, ονόματι Carl Stone. Πώς γίνεται, αναρωτιέται το Wire, ύστερα από 50 χρόνια να ακούγεται τόσο φρέσκος. Παίρνοντα από κόμματα από άσχετα μεταξύ τους είδη pop, country, jazz, τα αναμειγνύει σε ένα αναρχικό κολάζ γεμάτο ιδέες. Ακούμε τον Carl Stone και το Corzo. ήταν ο Carl Stone και το Kozo από το άλμπουμ Vat Dong Moon Lek. Και ακολουθεί ένα από τα σπουδαία άλμπουμ του 2022. Η Σίλβια Ταρότσι και Deborah Walker των Ensemble Daedalus ερμηνεύουν με πειραγμένο τρόπο παραδοσιακά ιταλικά τραγούδια της δεκαετίας του 40 που τραγουδούσαν εργάτριες σε φυτίες ρυζιού εναντίον του ιταλικού φασισμού. Στις αυθεντικές εκτελέσεις οδηγούσε μία πρώτη φωνή και ακολουθούσαν οι υπόλοιπες όπως ακριβώς στα αντίστοιχα κερκυραϊκά παραδοσιακά. Ένα συνδυασμός τραγουδιού της δουλειά και αριστερού τραγουδιού διαμαρτυρίας με φεμινιστικές προεκτάσεις. Όπως πάντα οι λίστες του Wire είναι για πολύ λίγους, αλλά πάντα εκεί θα βρει κανείς μια συνοπτική εικόνα του παγκόσμιου underground, έναυσμα για ανακάλυψη δίσκων που δεν βρίσκονται εύκολα σε άλλε πηγές. Silvia Tarocci e Deborah Walker, Canti di guerra, di lavoro e d'amore. saliere a cento e e a Pino ne una sola. tormenta. ήταν το ντουο των Σιλβία Ρότσι και Ντέμπρα Walker από το νούμερο 9 του Wire και από την πειραγμένη παραδοσιακή folk της Ιταλίας στην avant pop της Ισλανδίας. Δεν χρειάζονται πολλά λόγια, τα ξαναείπαμε για αυτόν τον εξαίσιο δίσκο, το τελευταίο της Björk, Φωσόρα. ήταν το ομότιτλο από το φωσόρα της Björk και ακολουθεί στο 7 ο Billy Woods, ένας νεοϊορκέζος ράπερ, το ίμιση των Armand Hammer, εδώ σε συνεργασία με τον παραγωγό Preservation κατά το Wire σε μια κλειστοφοβική εικόνα για τον μετά την πανδημία κόσμο και τη θέση της μαύρης κοινότητας. Ο Billy Woods γεννήθηκε στη Washington DC και ζει στη Νέα Υόρκη από μια ενδιαφέρουσα οικογένεια, κατάγεται. Η μητέρα του καθηγήτρια Αγγλικής Λογοτεχνίας από τη Τζαμάικα, ο πατέρας του μαρξιστής συγγραφέας με διδακτορικό, ο οποίος συμμετείχε στον απελευθερωτικό πόλεμο της Ζιμπάμπουε, αργότερα και μέλος της κυβέρνησης. Ο τίτλος του δίσκου είναι «Εθίωπες» και στο εξώφυλλο βλέπουμε δύο μαύρες φιγούρες. alcohol, stirring till dissolved. The future is in flying cars It's Rachel dollars all absolved. It's autonomous computers sending shooters back in time at the behest of defunct message boards. Translucent man of war tentacles caress my paramour, implore the bitch to be sensible. The slave master children all looked identical. True, the future is children, but whatever future you building already look miserable. Natural beauty, savage Fenty, we strip mined minerals. The trailer is the movie Bobby Digital. Said he had a vision. Said he had a system. Said he was the one true and living. Said he had a mission. Said we in a prison. Said he had a vision. Said he had a system. Said he was the one true and living. Said he had a mission. Said we in a prison. I do a dance from 86. I'm a simple machine hammering the myth, pulling from the extreme. The only answer is to right in between. She been playing in my scalp by the hour it seemed. In a place called now by flowers and leaves. Black soap crack choke under Masonic sword. But where they tax whole two thousand dollar reward. Found on the road dead, pulling cotton from thorn. Scary hour, every kicks canary. Travel box with stepping with with Gaffler. Been the bitch 180. What she asked for, I've been playing in her ass for did it past on front tabernacle door, seeing everything. Unknown pleasure from the belly sing. My name already ring. My neighbor never a word, but always listening. Thin walls scream before word, no convincing them. I said he had a vision. Said he had a system. Said he was the one true and living. Said he had a mission. Said we in a prison. Said he had a vision. Said he had a system. Said, uh, said he was the one true and living. Said he had a mission. Said we in a prison. Said he had a vision. Said he had a system. Said he was the one true yeah. living. Said he had a mission. Said we in a prison. Yeah. Metal netter in a love letter. Dove tins in an inkwell for a dove feather. I make a dove tail when I spread the bill. Blood money or blood shells said it was a gimmick. Sex sales, the Lord said I must replenish. Get out my light, you already in my image. My Oscar so twinkling glisten. Jeremy Scott's on my ankle in prison. Got Ponzi scheme written all over it. Seen the ball up like flying, my pump fake a whole prison. Got infrared Jesus post jumping out the prison. Primary colors for prescription. I prefer my blood and smothered in addiction. Yeah. Subjugation is a mother of invention. Someone's pain is a mother motherfucker's pension. Your daddy was a rich man, stolen invention. Said he had a vision. Said he had a mission. Said he was a one true living. Said he had a system. Said he had a mission. Said he had a Said he had a. Said he had a. Some niggas run when they see niggas run. Some niggas run and see. I be the latter. 4,000 years after King James claimed God's great. I said I'm flattered. Time hopping like Peabody and Sherm. Eyes bleeding like Giuliani Beacon. Felt little concern. My imperfections impressive. Take L's to the chest like Laverne. Used to rock a tar baby perm. Rare rabbit habits. Moves documented by the coons, and all the gatekeepers walk pageant. Ooh, delicioso, fresh madness, steaming. Right up out the pot, no seasoning. Everybody wanna be the next big thing to pop out Mother nature's got to breathe. Spells, chants, incantations, reads. Yeah, niggas all that. Niggas thought we was writing raps and we manipulated seasons. That's no cap and all caps at the same time. Irma side walks the same line, canonically and sonically. I was in the same mind. No need for a 5G these are called shots like a landline, straight in the spine. Handle mine, sidestepping like it's hammer time. Deep cut so far that it cauterizes. Από τους αναρρύθμιτους στίχους του τραγουδιού που ακούσαμε μεταφράζω μόνο δύο. Τα παιδιά του ιδιοκτήτη των σκλάβων όλα έμοιαζαν μεταξύ τους. Είναι αλήθεια ότι το μέλλον ανήκει στα παιδιά, αλλά ό,τι μέλλον και αν τους χτίζεται, αυτό ήδη φαίνεται άθλιο. Ήταν ο Billy Woods και το 9X από το άλμπουμ Αιθίωπες, από τη θέση 8 του Wire και πάμε στο, συγγνώμη, από τη θέση 7 του Wire και πάμε στο 6 για την συχνή επισκέπτρια των επιλογών του Γουάια Σάρα Νταβάτσι και το νέο της άλμπουμ Two Sisters. Συνθέτηδα από το LA από τις κορυφές στο χώρο του μινιμαλισμού, διαβάζουμε στην ανασκόπηση, σε ένα δίσκο με εκκλησιαστικό όργανο, χοροδία, πνευστά, έγχορδα, καμπανάκια και σε αυτό που είναι επίλογος της πρώτης ώρας, φωνή που ερμηνεύει ένα αγγλικό τραγούδι του 15ου αιώνα, Alas Departing. Σε λίγο ειδήσει και επιστρέφουμε. Μαϊκό Μείγμα δεύτερη ώρα, σήμερα τα καλύτερα του Wire για το 2022. Τελευταία εκπομπή των ανασκοπήσεων. Βρισκόμαστε στην αντίστροφη μέτρηση στο νούμερο 5. Αυτή είναι η Kylie Malone και το άλμπουμ Living Torch. Αφιερωμένος στον Peter Rehberg που τιμήσαμε και εδώ στη σειρά The Great Gig in the Sky πρόσφατα το Living Torch άρχισε πριν από τον θάνατο του συνθέτη και ολοκληρώθηκε μετά αποτελείται δε από δύο πολύ μεγάλες διάρκειας συνθέσεις από drones με εκκλησιαστικό όργανο, τρομπόνι και κλαρινέτο. Σουηδέζα από τη Στοκχόλμη Kylie Malone, συνθέτηδα και εκτελεστής με άξονα το αρμόνιο. Το Living Torch αποτελείται από δύο 15 λεπτές συνθέσεις, πήραμε μια μικρή γεύση. Και πάμε στο 4 για έναν από τους σημαντικότερους σύγχρονους συνθέτες στο χώρο της avant και της αυτοσχεδιαστικής μουσικής, τον 54χρονο Αυστραλό, Ιρανικής καταγωγής όμως, Όρεν Αμπάρτσι. Από τα τέλη του περασμένου αιώνα έχει ηχογραφήσει καμιά εξενταριά δίσκους, ο τελευταίος έχει τίτλο «She Bang», αποτελείται από τέσσερις συνθέσεις με τίτλους 1, 2, 3, 4, ακούμε το 3 που είναι πιο σύντομο, με συνοδεία εξαίρετων μουσικών μεταξύ των οποίων ο Jim Rook. Archie ήταν το τρίτο θέμα από το άλμπουμ She Bang και ακολουθεί ο Bill Ockett στο νούμερο 3 ο οποίος ξεκίνησε με τους θορυβώδεις Αμερικανούς Harry Pussy στη δεκαετία του 90. Στο νέο του άλμπουμ «Μουσική για τέσσερις κιθάρες» συνέθεσε και εκτελεί 14 μινιμαλιστικές μινιατούρες για κιθάρα με υπνοτικές επιστρώσεις. Ακούμε το All From Behind. Music for Four Guitars, το άλμπουμ του Bill Ockett, από το οποίο ακούσαμε το All From Behind και πάμε στο 4 για την μου ομάδα, πραγματικό όνομα Καμέι Αγέουα. Αμερικανίδα ποιήτρια, μουσικός και ακτιβίστρια, γνωστή στην εκπομπή, μάλλον από την προηγούμενη λίστα του Wire αν δεν κάνω λάθος, μεγαλωμένη στις εργατικές κατοικίες κάπου στο Maryland. Στο νέο της άλμπουμ η μου ομάδα επιστρατεύει πλειάδα καλλιτεχνών, τραγουδιστές, μουσικούς και ράπερ διαφορετικών μουσικών τάσεων για ένα συνοθήλευμα για το οποίο η Rosie Salmon του Wire γράφει. Η Αγέγουα πιθανολογεί ένα εναλλακτικό μέλλον στο οποίο έχει επιτευχθεί η απελευθέρωση των μαύρων οθώντας την αριθμία της free jazz σε απόλυτη μη γραμμικότητα και δείχνοντας το δρόμο για μια πιο αναρχική προσωρινή κατάσταση. Ακούμε την μου ομάδα και το Belly Woke. time. I'm lost in a dream. Can you tell me what it all really means? Will we ever reach our dreams? Stuck a shot by a cop or fiend. I don't wanna die today. Gotta find another way. All eyes on me. I won't run away. I got something to say. Really use a friend to pick me orbit. Let me spit my shit live from the pulpit. We all been wrong, you know the song. I see you singing. You know the head, you know the head. I see what you think. Every nine seconds, a woman's life is shrinking. Y'all not hearing me, but they always asking me. And my answer's always fuck this, fuck that. No, you can't cancel me. I'm the sender of the entity that gave you life. I'm the ceremonial knife. I can shift this shit, I can lift this shit, I can last all night. I'm the holder shit, I can lift this shit, levitate this shit, make a portal of light. You but sound so bright. If only we could wake up with a little more urgency. If only we could wake up with a little more urgency. State of emergency. But I feel barely woke. Jazz Codes είναι το άλμπουμ στη δεύτερη θέση του Wire από την μου ομάδα ακούσαμε το Belly Walk και φτάσαμε στο νούμερο 1 της βασικής λίστας με μια κολομβιανή avant pop καλλιτέχνηδα ηλεκτρονικής μουσικής που ακούσαμε στην ανασκόπηση του Lang. Είχαμε πει ότι είναι ένα concept album με space θεματική επιλέξει ένα θεματικό άλμπουμ επιστημονικής φαντασίας που πραγματεύεται τον γραμμικό χρόνο, την ύπαρξη έξω από τον γραμμικό χρόνο, τα όρια της ύλη και σχετικά θέματα μέσω ενός εξωγήινου που το σώμα του είναι φτιαγμένο από ένα συνοθήλευμα νεκρών δερματικών κιτάρων. 나 ήταν το νούμερο 1 του Wire, Enviada το track από το album A, γραμμένο περίεργο όπως έχουμε ξαναπεί, ε, προηγείται ένα ανάποδο θαυμαστικό, ακολουθεί ένα κανονικό θαυμαστικό από το A που γράφεται AY. Ήταν η Lucretia Dalt και μετά το νούμερο 1 της γενικής λίστας έχουμε 9 επιμέρους κατηγορίες. Ξεκινάμε με το Avan Rock με πρώτη επιλογή τη συνεργασία του κιθαρίστα των Sun O. Greg Anderson επωνομαζόμενου Lord και της τραγουδίστριας βιολονίστριας Petra Hayden κόρης του μπασίστα Charlie Hayden σε ένα σετ με drones από φουτουριστικά spirituals. Ήταν η συνεργασία της Πέτρα Hayden, κόρης του Charlie Hayden και του κιθαρίστα των Sun O, The Lord. Rise to Diminish ήταν το track από το άλμπουμ που έχει τίτλο Devotional νούμερο 1 στη λίστα Avant Rock to Wire και πάμε στην επόμενη κατηγορία που είναι το Critical Beats. Αυτός είναι ο ρυθμός του σύγχρονου underground. Με πρώτους στη λίστα αυτή δύο DJs, KDJ και DJ Lag. Ένα single δύο Αφρικανών μουσικών από τον χώρο του νοτιοαφρικανικού Αμαπιάνο που κατά το Wire εδώ και δύο χρόνια αποτελεί το κορυφαίο μουσικό στυλ στα κλαμπς της Ιφιλίου από τη Σαϊγκόν ως το Σαο Πάουλο, σημαντικότερο στο χώρο της χορευτικής μουσικής από την εποχή της εμφάνισης του dubstep, δηλαδή στα μέσα της δεκαετίας του 2000. Να πάρουμε λοιπόν και εμείς μια γεύση τι σημαίνει άμα πιάνω αυτό το νέο χορευτικό είδος. Νούμερο 1 από το Critical Beats του Wire και DJ και DJ Lag Where's Your Father. Jak vão te pasquete, jak vão te pasquete Jak vão te paguete, jak vão te paguete Jak vão ta ne moto, jak vão ta ne moto Si se continue, e continue, a.k.a. Astropo sise konthini abanamaphutha bawalungise ngobuyeza ujesu uzongifaka iconsi ulebs ungifaka iconsi uzongifaka iconsi where's your mother where's your father where's your brother where's your sister i wanna where's your future ha abekho abekho bonke abekho Where's your mother? Hey, boy, where's your father? Hey, eh, where's your brother? Yo, hey, now, where's your sister? Hey, boy, where's your future? Aha, abeko, abeko bonke, abeko. Asitayisa amabuye nopholoni la. Siyadansa, shembe, iwe shembe, iwe shembe. Asitayisa amabuye nopholoni la. Siyadansa, shembe baby, Even now, Baba Wangu, where shame? Where's your mother? Where's your father? Where's your brother? Where's your sister? I wanna, where's your future? Ha, abeko, abeko boke, abeko. Where's your mother? Hey, boy, where's your father? Eh, where's your brother? bonke abekho uphi uphi hayi uphi hayi uphi uphuma wakho uphubaba wakho uphubhuti wakho uphi hayi nosisi wakho iphi future yakho babibo bonke abekho hayi labantu abekho hayi bo abekho hayi labantu abekho uphuma wakho uphubaba wakho wakho liphikusasa lakho where's your mother where's your father where's your brother where's your sister i wanna where's your future ha, Abeko bonke abekho where's your mother hey bo where's your father hey eh, where's your brother yeah wena where's your sister hey bo where's your future abekho abekho bonke esta asidayisa amabuya nopholoni la siyadansa asidayisa amabuya nopholoni la siyadansa even now baba wanguvu As Your Father, ένα εξαιρετικό σίγγλ από την, το νούμερο 1 της λίστας Critical Beats του Wire και DJ και DJ Lag Where's Your Father. Μαγικό μείγμα Τετάρτες 4 με 6 στην Ερτ Κέρκυρας. Στο διαδίκτυο μας ακούτε από την Earth Echo επιλέγοντας ραδιοσταθμό Κέρκυρας. Μας ακολουθείτε στο Facebook Μαγικό Μείγμα, η σελίδα μας, ελληνικοί χαρακτήρες, εκεί θα βρείτε και συνδέσμους για τις εκπομπές που ανεβάζουμε στο Internet Archive πλέον, τέρμα το Mixcloud, ολόκληρα είναι τα δύο ώρα. Έχετε εκεί τη δυνατότητα να κατεβάσετε ολόκληρες τις εκπομπές στον υπολογιστή σας και να τις ακούσετε σε πολύ καλή ποιότητα, επίσης διαδικτυακά. Τελευταία ανασκόπηση του 2000 σήμερα με τις λίστες του Wire είμαστε στις επιμέρους κατηγορίες. Περνάμε στο Dub και Reggae. Πρώτο είναι το Group Undefined Into the Light, το track από το άλμπουμ Defined Rhythm. the Light από το Defined Rhythm των Undefined πρώτο στην κατηγορία Dub και Reggae. Και ακολουθεί η κατηγορία Electronics με πρώτο το duo των Billy Balthiel και Alexander Letzi ως 33, 33 είναι το καλλιτεχνικό τους, δύο άτομα που έρχονται από δύο διαφορετικούς χώρους. Ο πρώτος ο Μπίλι από σπουδές στο 2, ο δεύτερος, ο Αλεξάνδερ, από τις σκηνές του DIY Punk και της πειραματικής μουσικής. Gothic Techno χαρακτηρίζει το Wire αυτό που θα ακούσουμε που έχει τίτλο Fireworks. ήταν το Fireworks από το άλμπουμ 3369 του Duo 33, πρώτο στην κατηγορία Electronics to Wire και η επόμενη κατηγορία είναι η Global, μουσική από διάφορα μέρη του κόσμου με έμφαση στο ethnic στοιχείο. Αφρική είναι η επιλογή με πρώτο στην κατηγορία τον Afro κανονικό όνομα Brian Bamania, ο οποίος πειραματίζεται με αναλογικά synthesizer. Ο Αφροράκ λέει ότι η επόμενη επανάσταση στην ηλεκτρονική μουσική θα συμβεί στην Αφρική. Αλλά ο Francis Gooding σημειώνει στην ανασκόπηση ότι αυτή ήδη συμβαίνει η επανάσταση και ο Αφροράκ βρίσκεται στην εμπροστοφυλακή. Afro ήταν ο τίτλος του άλμπουμ Afro ο καλλιτέχνης το track είχε τίτλο OSC μάλλον είναι συντομογραφία του Oscillation και ακολουθεί ήταν το πρώτο στην κατηγορία Global και ακολουθεί η κατηγορία Hip Hop και R&B όπου θα βρούμε στο νούμερο 1 τον Billy Woods ένα ράπερ από γεννημένος στις Ηνωμένες Πολιτείες, μεγαλωμένος στην Αφρική και της West Indies στη Βόρεια Αμερική. Το project του έχει τίτλο Messiah Music, όχι ο τίτλος του δίσκου, το project το καλλιτεχνικό του όνομα δηλαδή. Η ανασκόπηση τονίζει ότι στο χώρο του hip hop γίνεται κυριολεκτικά χαμός στις καλές κυκλοφορίες το 2022 και η επιλογή είναι πραγματικά δύσκολη. I Suck my dick and tell me I'm beautiful. How I wake up in the jar's been the usual. What's sacred, what's suitable, what's profane, Magdalene. Wash me with a hand from soul to cuticle send them through the roof, straight up to the moon again. Moody control, getting at the root. Seed bearing fruit, breaking skin. I got the juice now. Can waste a minute, I birthed a few styles. Who they hot pursuing? I heard I was in Houston. Won't catch them running like that brother from Carson. Black market arms, push up the margin. Bumping chinks in the armor, weighing carbon's karma. Don't tell me who you are, I'm asking who you are All city, tell me where you want it. I'll be there in the morning deserving of the rarest garments. Ride around buzz, peel toward darkness. Scrape your faces, on three ziplocs, could've waited for sparking. Finger lime in the spice shop, spinning. Spilling cheap red on white socks, panic rhythm. Ah. Odd pocket on the hound's tooth, sliding through. Sometime in the song, find you. Uh, don't ask me how I get it, trust I get it high. Don't ask me how I get it, bet I get it how. Hey, don't ask me how I Trust I get it. Trust I. Uh, don't ask me how I get it, that I get it. said, Come get me and I'm yours. Then the line went dead. Put Brad on the phone, she said the same in the text. Bro said she don't wanna be sad, get it through your, fucking, through head. fucking head. Molded over, then slept all day so I could drive the next. Still dark when I left. Streets empty, window cracked. Wish I still smoked cigarettes. Check engine light lit. Brights plowed the night. Split lip selfie. Said he never do it again. He done it twice. She wish she never left me. Wish she could make it right. She cried, I cried, but wait my whole life. I'ma hold on tight. Won't make the same mistakes. Broken white lines blowing through states. Riding clean, so I don't give a fuck about Jake. 18 months clean, barely touch the brakes. When I kiss in dreams, can taste the acetate. Couldn't get hard, watch mask masturbate. Blood trickle out one nostril, ball was masquerade jerk wake. Rest area in Carolina's judged by the place. Ate Chick fil A, gas station sink, watch my face. Text again, nothing since yesterday. Funny feeling, a familiar weight. Return to key, water pack, grimace to the taste, couldn't finish. Wheel spinning, car full of ghosts, HOV lane, coast right off the interstate. Straight to voicemail, it's a familiar rage. Far from home, but it's a familiar place. GPS my fate, human remains when you dredge those lakes. The road narrows, Lush underbrush, press in the vehicle barrels, doubt questions, rattle like red cans on the getaway car. Αυτά τα hip hop έχουν καμιά φορά τεράστιους τίτλους και τα ονόματα των καλλιτεχνών, τα διάφορα featuring κλπ και των δίσκων. Billy Woods plus Messiah Music ήταν το Magdalene featuring Illucid. Το άλμπουμ είχε τίτλο Church. Βγάλτε άκρη τώρα. Σημασία έχει όμως ότι αυτό ήταν το νούμερο ένα στην κατηγορία hip hop και R&B του Wire. Και πάμε σε μια πιο ενδιαφέρουσα κατηγορία για μια σε εδώ, το jazz και improvisation. Ένα καταπληκτικό άλμπουμ που το μαγικό μείγμα συστήνει ανεπιφύλακτα να το αναζητήσετε. Μπορεί αυτό που θα ακούσουμε να ξεφεύγει από το υπόλοιπο κλίμα του δίσκου, αλλά πραγματικά μαγευτήκαμε από την ambient americana αυτής εδώ της σύνθεσης που μας φέρνει εικόνες του αχανούς αμερικανικού τοπίου εκτός πόλεων. Το τρίο έχει ονόματα Mike Baguetta, Jim Keltner και Mike Watt. everywhere we go είναι ο τίτλος του δίσκου. Everyone We Go από τους Mike Baguetta, Jim Keltner και Mike Watt. Πρώτο στην κατηγορία Jazz και Improvisation. Δεν ακούσατε βέβαια πολύ Jazz και Improvisation. Το υπόλοιπο άλμπουμ είναι εξίσου υπέροχο από μια άλλη σκοπιά αυτήν της αυτοσχεδιαστικής Jazz και Avant Rock. Τα είδη πλέον συγχέονται πάρα πολύ άρα και οι κατηγοριοποιήσεις παρότι απαραίτητες για πρακτικούς λόγους πολλές φορές δεν ταυτίζονται ακριβώς με αυτό που ακούμε. Και πάμε στην επόμενη κατηγορία που είναι σύγχρονη σύνθεση, Modern Composition. Στην πρώτη θέση το άλμπουμ του Oren Ambarchi, το ήδη, το ακούσαμε και στη γενική λίστα με τον Jim Rook και παρέα εκλεκτών μουσικών. Γι' αυτό το αφήνουμε για να μας βγει ο χρόνος και περνάμε στην κατηγορία Noise, Industrial and Beyond. Τελευταία για σήμερα κατηγορία που θα ολοκληρώσετε το αφιέρωμά μας στην ανασκόπηση του Wire. Στην πρώτη θέση βρίσκεται ο Joe Colley, οικαστικός καλλιτέχνης και συνθέτης που πειραματίζεται με ηλεκτρονικά και field recordings διερευνώντας τη φύση του ήχου. Τίτλος του δίσκου Deformation of Tone αποτελείται από δύο συνθέσεις άνω των 15 λεπτών η καθεμιά θα ακούσουμε τη μία για το τέλος, ότι προλάβουμε εδώ, ολόκληρη για όσους την ακούσουν στο Internet Archive. Στο σημερινό μαγικό μείγμα ακούσαμε τις λύσεις του Wire για το 2022. Τα ξαναλέμε σε μια εβδομάδα με Great Gig in the Sky. Από το σπυροχητήρι που ετοιμάς και παρουσίασε να έχετε ένα υπέροχο βράδυ. and just sit there looking out the window until everything bad and miserable and boring disappears. Isn't that really? Yeah. Hmm. Right.